Čitanje iz Svetog Evanđelja kuću Farisejevu, sede za trpezu, i gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući Farisejevoj, donese miris u sudu od alavastra, i stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše i celivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi ko je i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati, a on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bejaku dužni jednome poveriocu, i jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50 a kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici, kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni, a on mu reče, pravo si sudio, I okrenuši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu, uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona od kako uđe, ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malo ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što seđaku s njim za trpezom, ko je ovaj što i greke oprašta? A ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi u braći i sestre, ako smo pažljivo pratili tok ove službe, ovoga bdjenja u slavu Boga našeg u Trojici, a u čast prepodobne mati naše Paraskeve, bdenja kao posebne službe Božje, bdenja kao najduže i po ljudskim merilima i najnapornije službe Božje, denje koje predstavlja u nekoliko žrtvu našu i prinos naš gospodu, e da bi u nastavku na svetoj liturgiji i gospod dao svoj prinos neuporedivo neuporedivo veći, no naš, dao nam samoga sebe u vidu tela i krvi svoje. Pa ako smo pažljivo pratili, pogotovo ovaj deo jutrenja, vidjeli smo kako se služba polako zahuktavala, pa preko katizmi, čitanja iz psaltira, i polijeleja toržestvenog pojanja, slavu Božju, podsjećanja na slavna dela njegova koje je učinio izabranom narodu, izvevši ga iz Egipta, izbavivši ga od faraona. I nakon svakog stiha ponavljanje, jer je do veka milost njegova. Psalma koji simbolično predstavlja i put svakog od nas put od robstva faraonu, mislenome, odnosno đavolu, koji nas, zarobivši, tera da pravimo cigle od gline, od zemlje, od zemljanih pomisli, od zemljanih dela i oslobođenje milošću i pomoću Božjom slobođenje Isusom Hristom, Duhom Svetim, ali kako se kroz psalam pojalo, dakle, izabrani narod se preko Mojsija izbavi iz ropstva faraonu, Tako i mi, dakle, ne sami, no uz pomoć duhovnog vodiča, uz pomoć duhovnog oca i svi zajedno u crkvi Božjoj možemo raskinuti okove nametnute nam. I onda će zaista gospod na reč oca našeg duhovnoga, a samo radi našeg poslušanja i vere u njega, razdvojiti more i provesti nas, provesti nas i dovesti u zemlju obećanu. I dakle, nakon tog psalma još se svečanije peva da sve što diše, da hvali gospoda koji je učinio ta divna dela i kao kruna svega dolazimo do čitanja svetog evanđelja. Zaista, nakon svega toga i poslednja molitva da nas gospodu dostoji da čujemo reč njegovu. Jer generacije i generacije kroz hiljade i hiljade godina tražile su Boga i svim srcem želeli da čuju makar jednu reč iz usta njegovih, ali još se vreme nije ispunilo Još im to nije bilo dato. A nama, evo, ne samo jedna reč, no čitavo evanđelje, čitava nauka i čitav život njegov ostavljen nam. I zaista, pogledavši sve to dolazimo zaista do dubine smirenja, videći koliko mi to malo poštujemo i kako olako prolazimo pored toga. Mnogo puta se i ne sjećajući šta je u njemu pročitano. Ali naravno, sve to da nam posluži, dakle, da se što više smirimo i da što više u pokajanju proslavimo Boga i poniroći u tajne Božje kroz crkvu, da se što više napajamo iz tih tajni blagodaću a napajat se najbolje i najsigurnije upravo onako kako nas crkva vodi kroz bogosluženja, od kojih su najraskošnija i najviše nude upravo ova praznična, tako iz praznika u praznik, naša duša izlazi iz ovoga sveta i dodiruje se sa onom drugom realnošću, kroz svaku liturgiju postajući udeonici Carstva Božijeg, jer kroz reči sveštenika blagosloveno Carstvo, Oca, Sina i Svetoga Duha Dakle, mi mistički već ulazimo u to carstvo i ne samo da ulazimo u carstvo, već i samoga Boga, Sina, primamo u sebe i to carstvo, dakle, prožima svo naše biće. A upravo i svi svetitelji radi kojih jesu ove službe, svi su oni upravo na taj način kroz crkvu i u crkvi sticali blagodat, jer i oni prirodom i rođenjem nisu bili ništa različiti od nas i nije Bog predodredio ljude da budu ili svetitelji ili grešnici, već je priroda ljudska ista za sve, ali životom i verom mi opredeljujemo svoju večnost. A u ovom evanđelju koje pročita smo, upravo nam gospod predlaže šta je to svetitelj, i kako se on postaje. Jer svi smo mi pozvani da budemo sveti i na svakoj liturgiji sveštenik podižući telo Kristovo govori one reči svetinje svetima, pre toga rekavši da pazimo dobro, jer zaista jedino svet može primiti izvora osvećenja. Ali mi vidimo da smo grešni, da smo tako daleko od svetosti, a upravo to nas i čini svetim. Jer kaže se u Evanđelju upravo o ženi koja beše grešnica, i koja uvidevši svoju grešnost i prepoznavši onoga koji tu svu njenu grešnost može uništiti, prilazi mu i suzama pripada nogama njegovim. Upravo i svi svetitelji i svi oni koji se trude na putu Hristovom I jeste ono glavno što treba da rade, da svakoga dana i svakoga časa pripadaju nogama gospoda našeg sa suzama i izlivajući svoju nečistotu pred njega, tako i prime osvećenje. I zaista gospod kaže, onaj kome se više oprosti, taj će ga više i ljubiti. A ljubav je upravo onaj plod po kojim se poznaju istinski učenici Hristovi. I dakle, ljubav dolazi po meri oproštaja, a oproštaj dolazi, ne možemo reći po meri sagrešenja, već po meri priznanja svoje grešnosti pred Bogom ovaj farisej i nije bio možda toliko grešan kao ova žena, ali on i nije sebe smatrao imalo grešnim, niti je uopšte tražio oproštaj od gospoda, već je smatrao da on njemu čini čast što ga poziva u kuću svoju. Zato i nije moglo da mu bude oproštano, zato i nije došao do ljubavi. A ova žena iz dubine svog pada vapije i vidi sebe kao takvu i dobija oproštaj i uvidevši silu gospodnju i ljubav gospodnju ona biva preobražena i tek tada počinje zaista da služi gospodu. I zaista svi su svetitelji upravo time viđenjem svojih sagrešenja što i jeste početak blagodatnog života preobraženi stekli blagodat Božju u većoj punoći i kao plod svega zadobili ljubav prema Bogu, ljubav koja ih je držala do kraja i ljubav po kojoj ih je Gospod i prepoznao kao svoje nakon njihovog predstavljenja. Takva je bila i prepodobna mati naša Paraskeva, koja kao mlada napusti svoj dom, napusti roditelje, napusti prijatelje, sve ono što je imala, svu sigurnost i ode, ode u nepoznato, ode za ljubavlju svojom, za gospodom svojim. Ode poput ove žene grešnice, ode da oblije noge njegove suzama, i da ga pomaže skupocenim mirom molitava svojih. I dugo je vremena, to je samo Bogu znano, omivala ona noge njegove, dok gospod svoju blagodat, svojom blagodaću ne oseni njenu dušu i očisti je i učini od nje sasud izabrani. I tada njoj i dođe glas da napusti pustinju i da ode u narod, jer narod kao ovce bez pastira, narod ima potrebu upravo u svetiteljima, čemu mislimo na narod u crkvi, narod koji traži Boga, koji traži spasenje, a Boga upravo najbolje možemo spoznati upravo kroz svete njegove. I sigurno se i nama svima desilo da pri susretu sa čovekom oblagodaćenim, čovekom prosvećenim i sami bivamo osvećeni tom njegovom blagodaću i duša naša zaigra od radosti. Prosto nam je milo i mislimo da bi čitavu večnost proveli sa takvim čovekom. I zato je i prepodobna mati naša Paraskeva došla među narod i tu proživela poslednje godine svoga života predstavivši se i otišavši gospodu svome. A i mnogi su svetitelji takođe posle mnogo godina provedenih u samoći od Boga dobijali obaveštenje da treba da odu među narod. Jer zapravo svetitelji nikad ne žive sami za sebe, već je uvek život njihov za crkvu i u crkvi. Pa i sami oni koji su po pustinjama, po gorama, za koje ne zna niko do Boga, i oni su zaista sa nama i zaista molitva njihova drži i nas ovde. Iako te ljude i ne znamo, čak i ne pretpostavljamo da postoje, osjećamo plodove njihovih molitava, osjećamo ih kroz doticanje, ponekada nama neobjašnjivo doticanje blagodati duša naših. Takav je bio i starac Pajsije, koji takođe mnogo godina proveo samoći pred kraj života, dobio je od gospoda obaveštenje da treba da uđe u svet, među ljude i zaista decenije je proveo sam, a samo nekoliko godina je proveo među ljudima, za tih nekoliko godina ogromnu korist doneo crkvi Hristovoj, jer mnogi od nas se da i dan danas, a i mnogo vremena će se naslađivati tim njegovim poukama, piće sa tih njegovih bistrih izvora blagodati i on i starac Porfirije i starac Josif i Sihasta, svi oni blagodatni starci koji bivahu jedno što željaku jeste da budu nasamo sa gospodom, ali to sve bivalo samo, eto, radi nas, radi crkve. I zato duša ljudska traži dodir sa svetim čovekom. A svet, ovaj svet koji je van crkve, koji nema potrebu za svetiteljima, koji nema potrebu ni za gospodom, nema potrebu za spasenjem i kome sve ono što se u crkvi događa izgleda kao neka dobro ispričana bajka, svetu koji sve više ponire ponor očajanja, a nemajući načine da se izbavi, on smišlja sve nove i nove prolazne radosti smišlja sve nove zanimacije, a por, po, propada u ponor sve dublje i dublje. I talasi njegovi prljavi mutni zapljuskuju i crkvu Božju. I upravo jeste dopuštenje Božje da se prepozna i među nama ko je zaista sledbenik Hristov, a ko je ovde samo radi nekih zemaljskih stvari. Jer čovek koji je u crkvi be iz nekog neblagoslovenog razloga, čovek koji nije krenuo ka putu smirenja, neće se dugo održati u crkvi, jer ovo je put tesan i uzak. I jedino ono što mu se nudi jeste krst, stradanje, a bez blagodati Božje, blagodati trpljenja, taj krst se ne može poneti. Čovjek ga ostavlja i odlazi. I možda bi mu bolje bilo da nije ni dolazio i da nije blagodat Božju poznao. Jer zaista čoveku bez smirenja nemoguće je ni da se pokaje, nemoguće je da pripadne nogama gospodnjim. I zato i mi molimo od gospoda da nam da da uvidimo svoju nečistotu, da nam da da uvidimo koliko smo i mi u stvari daleko, možda i na samoj ivici crkve, a možda smo i u mističnom pogledu i van njenih granica, da nam da da uvidimo svoju nečistotu i da nam da snage da stalno pripadamo nogama njegovim, iako se svet i greh trude da nas baca u dubinu očajanja, da se ne predamo nikada očajanju, već i kada bude najteže uvek da znamo da onaj kome se najviše oprašta, taj upravo ima i najveću ljubav, da je Bogu moguće da od najvećih grešnika napravi najveće pravednike, I eto, moleći sve svete i mu mati našu Paraskevu, da nas sačuvaju od ovog ludila koje svet nudi, svih tih šarenih laža, svih tih veštačkih svetlosti, svetlosti te takozvane kulture, svetlosti nauke, koje imaju svoje mesto u našem životu, i naravno nećemo ih odbaciti jer kako i sveti Grigorije Bogoslov tumači knjigu postanja pa kad kaže kad je izabrani narod izlazio iz Egipta uzeo je od Egipćana sve one dragocenosti od zlata i srebra i upravo on po tim dragocenostima podrazumeva zaostavštinu ovoga sveta i njegova dostignuća tu nauku i tu kulturu koju je gospod dao njima, ne da je koriste na greh, već da je crkva upotrebi na spasenje. Ali da nas gospod sačuva od svih tih zloupotreba i da nam podari smirenje kojim ćemo jedino moći da prođemo sav put do kraja i da zajedno sa svima svetiteljima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.